بسم الله الرحمن الرحیم در بحث توابع بودیم صفت رو خوندیم عطف و خوندیم توکید رو خوندیم رسیدیم به بدل چون اینا اعراب مستقل ندارن اعراب تابعیت رو دارن از مطبوع اعرابشون پیروی میکنه حضر اخوک حسنون حضر فائل اخو حضر فعل ماضی مبنی بر فتح اخو فائل کاف مضاف الیه حسنون تابع اخو هست چرا چون بدل است پس همون اعراب به اخو که مرفوعه حسن هم داره حاضر شد برادرت حسن عامل تو تاجر خلیلن معامله کردن با تاجر خلیل اصغیتو الى الخطیب علی گوش دادن خطیب علی را تضوع البستا تهشم ابو الهول انفه شکست ابو الهول بینیش قضيت الدين ثلثه پرداختم دین را یک سومش را نظرت الى السفينة شراعها نگاه کردم کشتی همون بالای بالایش بهش میگن شراع اون اتاقچی که بالای کشتی هست تضوع البستان و اریجوه منتشر شد باغ بویش سمعت الشاعر انشاده شنیدم شاعر را شعرش را ولی شعرش را البته اگر روان معنیش کنیم میشه شعر شاعر را شنیدم ما اینجوری معنیش میکنیم به خاطر اینکه بدل رو توضیح بدیم عجب تو من الاسد اقدامه تعجب کردم از اسد از شجاعتش روان معنیش کنیم تعجب کردم از شجاعت اسد خب شیر حالا اگه در این نوعی سه امثله دقت کنیم سه نوع بدل رو آورده یکی بدل کل موقعی که میگیم حبر اخو که حسن حسن کاملا همون اخو هست این سه مثال اولی اخو که حسن التاجر خلیل خطیب علی اینا یکی هست سه مثال بعدی تهشم الهول انفه شکست ابوالهول بینیش پس اینجا بدل ما بعضی از ابوالهول نه کاملش قرضه تو دین ثلثه بعضی از دین ثلث نظرت الى السفينه شراعها نگاه کردم کشتی رو ولی نه کلش رو همون قسمت بالاش خب این میشه بدل بعض در سه سال بعدی و البستان اریجه منتشر شد باغ بویش این بدل اشتماله چون این بدل نه مطابق ما قبلشه مثل سه سال اولی و نه بعضی از قبلشه مثل سه سال بعدی بلکه مشتمل بر ما قبلش خب بیایم توی قواعد ترکیب کنیم میگیم تهشم الهول تهشم فعل ماضی الهول ابو فائل الهولی مضاف الیه انفو بدل بعض هست هو مضاف الیه قضیت الدین ترکیبش چنین هست تضوع البستان اریجه ترکیبش مثل حضره که حسن مثل تحشمه و الهول انفه تضوع میگیم فعل ماضی مبنی بر فعل البستان فائل اریجو بدل هست هو مضاف الیه قاعده 174 البدل تابع تابع ممهد له به ذکر اسم قبله غیر مقصود لذاتی میگه بدل تابعی است که ممهد له تمهید شده برایش با ذکر اسمی که قبلش اومده یعنی گویا اسمی که قبل از خودش میاد یک مقدمه است برای اون یک تمهیدیه است غیر مقصود لذاته اون اسم ما قبل مقصود لذاته نیست فقط به عنوان تمهید ذکر میشه موقعی که میگیم آمد برادرت حسن هدف ما حسنه ولی با اون برادرت یک مقدمه میشینیم و یک تمهیدی پس البدل تابع ممهد له به ذکر اسم قبله غیر مقصود لذاته تابعی هست تمهید آورده شده است برایش با ذکر اسمی که قبلش اومده که غیر مقصود لذاته اون اسم ما قبل مقصود لذاته نیست بلکه اون بدل مقصود لذاته و هو انواع و انواعی دارد بدل المطابق بدل مطابق مانند اخوک حسن التاجر خلیل الخطیب علی اخوک حسن تاجر خلیل خطیب علی اینا برادر و حسن همون کاملا با هم مطابقند یکیان و بدل بعض من کل بدل بعض از کل مانند پاره کردم کتاب را یک برگش را این شما یک برگ جزئی از کتابه نه کامل کتاب پس این بدل جز میشه اگر ما بگیم رنگ کردم اتاق را درش را این میشه بدل جز اما اگر بگیم دیدم سعید برادرت سعید را برادر با سعید دیگه مطابق میشن پس بدل مطابق داریم بدل بعض از کل داریم و بدل اجتمال و بدل اجتمال داریم موقعی که میگیم بستان منتشر شد بویش یعنی این بو جزئی از باغ نیست کل باغ هم نیست که مطابق باشه بلکه بدل اشتمال هست بلکه بدل چی هست؟ یعنی زیر مجموعه مبدل من هست خب پس بدل کل داریم همون مطابق بهش میگن بدل بعض از کل داریم و بدل اشتمال قاعده 175 یجب فی بدل البعض این ان يتصل کل منهما بضمير ان يتصل كل منهما كل فائل اینجا بضمير يعود على المبدل منه واجب است در بدل بعض و بدل اشتمال زمیری به هر از آنها بچسبت که به مبدل منه فر بگردد به بدل بعض مانند سه مثال بعدی یعنی مثال چهار و 5 و 6 تهشم و ابوالهول انفه قضيت الدين ثلثه و همچنین در بدل اجتمال باید زمیری باشه که به مبدل منه بر بگرده مانند و البستان و اریجوه این هو به بستان میگرده پس قاعده 175 میگه واجب از در بدل بعض و اجتمال زمیری به هر یکی از متصل باشه که به مبدل منه بر بگرده این شد از داستان بدل حضر اخوک سعید یا خب- حضر ابوک محمد پدرت محمد حاضر شد بدل بعث درست الكتاب نصفه درست الكتاب نصفه و بعدل اشتمال هم مانند سمعت و شاعر انشاده شنیدم شاعر را خب انشاد آیا کل شاعری یا جزء شاعر انشاد همون شعره نه کل شاعره و نه جز شاعر بلکه یه چیزیه که <coughs> متعلق به شاعر هست پس اینو میگن بدل اشتمال ادوات استفهام و جواب ادوات استفهام و جواب لازم معنایی با هم دیگه یکی نیستن ابتدا در درس اول میاد حمزه و حلو مطرح میکنه اطلعت شمس اعاد الرسول ایذوب الحدید و النار آیا خورشید طلوع کرد آیا رسول برگشت آیا زوب میشد آهن در آتش خب اینجا ما با بلونه جواب میدیم اما ستای بعدی دقیقشون علی مسافرون ام حسن آیا علی مسافر است یا حسن اینجا با بلونه دیگه جواب نمیدیم اینجا ما تعیین میکنیم قبلا اگر یادتون باشد گفته بود که حمزه برای طلب تعیین به کار میره و اینجاست که داره توضیحش میده الراکبن جئت ام ماشیه آیا سواره اومده یا پیاده یعنی شک داره بین این دوتا طلب تعیین میکنه یکی از این دوتا رو ما بگیم پس متکلم در ستای اولی از امری که اونو نمیدانست طلب استفهام کرد و از سامع خواست که جوابشو بده و اونو آگاه بکنه اما در سه سال بعدی نه شک هست و میخواد طلب تعیین بشه آیا علی مسافر است یا حسن اینجا دیگه میگیم علی یا حسن یکی رو تعیین میکنیم پس حمزه هم برای با بلونه میشه جوابشو داد در, در جایی که مسئله یور نمیداند و از شنونده میخواد که اونو آگاه بکنه و اونجایی که شک داره و میپرسه اونجا ما باید طلب تعیین کنیم دیگه با بلونه جواب نمیدیم أما در الرابطة با هل دقت بفرمایید هل طلعت الشمس هل عاد الرسول هل يذوب الحديد في النار آي خورشید طلوع کرد آی رسول برگشت هل علی مسافر آی علی مسافر هل جئت راكبا اي به سعاره اومدی هل حضرت صباحا از صبح حاضر شدی اینجا دیگه با نعم و جیر و عجل جواب میدیم پس با حمزه در سه مثال اولی اطلعت شمس اعاد الرسول و ایذوب الحدید فی النار اینجا با نعم با جر یا عجل جواب میدیم اگر میخواستیم جواب مثبت باشه و اگر میخواستیم که منفی باشه با لا جواب میدیم میگیم لا اتشان میگیم لا اگر منفی باشه اگر مثبت باشه میگیم نعم در این امثله هل همین اینجوری هست هل طلعت شمس نعم یا لا هل حضرت صباحا نعم یا لا اما اینجا که گفته صباحا حضرت مساءن مساء صبح حاضر شدی یا بعد ظهر این دیگه دیگه نمیگیم نعم یا الله بلکه اگر صبح حاضر شدیم میگیم صبح و اگر بیگاه که میگیم بیگاه قاعدة و والسبعون بعد المئة قاعدة سد هفتاد و شیش يستفهم بالهمزة وهل عن مضموم الجمله طلب استفهام میشه با وسیله همزه و هل از مضمون جمله و يكون الجواب بنعم او جر او اجل و جواب به وسیله نعم هست یا جر هست یا عجل هست اینا معنیشون یکیه این اريد الاثبات اگر میخوایم جواب مثبت باشه و بلا این اريد النفی اما اگر جواب منفی باشه به وسیله لا جواب میدیم در, در اینها قاعده 177 یستفهم بالهمزه اذا الواحد من شيئين او اشیاء طلب استفهام میشه به وسیله همزه همچنین در یکی از دو چیز یا از میان چیزای زیاد به وسیله همزه طلب استفهام میشه در مورد یک چیز از میانه دو چیز یا چند چیز احذر محمد ام علی ام بکر اینجا سه چیز ما پرسیدیم و یکون الجواب به تعین لاغر در این هنگام جواب با تعین هست دیگه با نعم و لا و اینا نیست لاغر و یکون الجواب به تعیین لاغر جواب در این هنگام وسیله با تعین کردن هست نه چیز دیگه ای بقیه تو ادوات الاستفهام بقیه ادوات استفهام من هذا الرجل این مرد کیست من اختط القاهره کی نقشه قاهره رو کشیده من الذي بيدك چیست در دستت ما تفعل مبراتک با قلم تراش میکنی متا یوجن القتل پنبه کی چیده میشه متا یزرع القصب نشکر کی کاشت میشه عین دارکم کجاست خونتون عین یجتمع اخوانکم کجاست جمعشان براتون من با عاقل اگر در مورد عاقلی بپرسیم با من کیست این مرد که این ساختمانو رو بنا کرده است اما اگر در مورد غیر عاقل باشه با ما من لذی بیاده چه چی چیزی در دست توست اگر در مورد زمان بپرسیم به وسیله متا متا یزرا القصب کی کاشته میشه اگر در مورد مکان به وسیله عین عین دارکم خونتون کجاست <clears throat> پس اینا رو هم آورد یکی رو که نیاورده کیفه رو, کیفر رو کم رو نیاورده و ایو رو کیفه ما ادوات دیگه داریم برای استفهام کاربر داریم که کیفه هست یکی کم و ایو زمانی که در مورد حالت پرسیده میشه از کیفه استفاده میشه مانند کیف انت تو چطوری زمانی که از عدد بپرسیم به وسیله کم کم کتابا اندک کم حجرتن فی المنزل چند حجره در منزل هست اما موقعی که در مورد تمام این مواردی که ذکر شد یعنی عاقل و غیر عاقل و مکان و همه چیز به وسیله ایو میشه پرسید به وسیله أيّ در تمام أيّ رجل هذا این مرد کیست أيّ دار داركم خونه شما کدوم یکیه با ایوم میشه هر سوالی رو پرسید که این ادوات دیگر کاربرد شده داشتن اون عام هست القاعده الثامنه سبعون بعد المئه قاعده 178 للاستفهام ادوات اخرى غير الهمزه و هل استفهام ادوات دیگه جز همزه و هل دارد و من اشهرها ما یاتی مشهورترین اونا اینا هستن من و یسالو بها عن الاقلا من که به وسیله من از اقلا فرسیده میشه ما و یسالو بها عن غیر الاقلا به وسیله ما از غیر اقلا پرسیده میشه متا و یسأل بها عن الزمان در مورد زمان به وسیله متا پرسیده میشه اینا و یسأل بها عن المکان پرسیده میشه به وسیله اینا در مورد مکان کیف و به بها عن الحال پرسیده میشه به وسیله كيف از حال کم و یسأل بها عن العدد پرسیده میشه به وسیله كم در مورد عدد ایو و یسأل بها عن جمیع ما تقدم أيّ دیگه آچار فرانسه هست در مورد تمام موارد قبلی میشه به وسیله أيّ پرسید قاعده 179 إذا كانت أداة الاستفهام في الجملة واحدة من الأدوات السبع المذكورة هنا كان الجواب بتأوين المسؤولان چیز خیلی مهم میگه میگه زمانی که ادات استفهام در جمله یکی از این ادوات هفتایی بود که ذکرشون کردیم جواب دیگه به وسیله نحن و نعمولا نیست بلکه جواب با تعیین اون چیزی هست که در موردش پرسیده شده من هذا الرجل این مرد کیست تو دیگه نمیگی نعم یا لا تعیینش میکنی در مورد هر چیزی که پرسیده شدی با اینا تعیین میکنیم اما آخرین درس علم ترى حدیقتنا آیا باقی ما رو ندیدی الا تحب الاقامت فی القرى دوست نداری اقامه در روساها الیس القطن اماده ثروتی اماده في فی مصر آیا پنبه اساس ثروت در مصر نیست الیست مصر محبت السیاح آیا مصر محل فرود آمدن گردشگران نیست خب اینجا اگر ما دقت کنیم یک عدات استفهام داریم بعدش به حرف نفی اومده علم ترى الا تحب علیس القتل الیست مصر این خیلی مسئله مهمی است که این روزا این قاعده اجرا نمیشه دقت کنیم قاعده چی میگه القاعده تو ثمانون بعد المئه قاعده 180 <coughs> الجمل الاستفهاميه المنفية هي المصدره بأدام استفهام به عدات النفي مباشره استفهام و نفی معن دیگه این درس ما اسم میشه میگه جمله استفهامیه منفی آنی هست که بعد از ادات استفهام ادات نفی مباشرتا اومده باشه اما ببینیم که میخواد به ما چی یاد بده در این درس در قاعده 181 آخرین قاعده کتاب ابتدایی میگه جواب الجمل الاستفهامیه المنفیه یکونو بلفظ بلا فی حال الاثبات جواب جمله های استفهامی منفی اگر میخوایم جوابمون مثبت باشه با لفظ بلا هست در حالت اثبات مثلا علم تر حدیقتنا آیا باغ ما رو ندیدی اگر بگیم که دیدم اون موقع میگیم بلا علم تر حدیقتنا اگر میخوای بگی دیدم باید بگیم بلا و به لفظ نعم فی حال نفی و باید با نعم جواب بدیم اگر بخوایم جوابمون منفی باشه یعنی اگر ندیدیم باید بگیم الم ترى حدیقتنا نعم یعنی ندیدم الا تحب الاقامه فی قرى اي دوست نداری موندن در قرا را اگه دوست داری باید بگی بلا اگه دوست نداری باید بگی نه این آخرین درسی بود که در این رابطه آمده بود امیدوارم الله متعال این درس رو صدقه جاریه برای ما قرار دهد